O siya, tika muna boy Ang dami ng shit, ang dami ng tanong anyari Kasi daw di marunong mag-speak Puro daw English fam, di alam lingwahe Tangina puro engot par Ayaw ba nila na tulog sosyal Tika muna pare Chika lang muna par Tagalan din, tagalan din, tagalan din Batumbay na bay eh Pinabay Tagalan din, tagalan din, tagalan din Batumbay na bay Tagalan din, tagalan din, tagalan din Batumbay na bay Tagalan din, tagalan din, tagalan din Batumbay pinakbay Binigyan ka ng trip makaranas London Kasi di naman ma-afford ang flight Di matinag pag nag-verse na pare Puro malupit masapol ang hype Teka lang din taga London ba to Itong pinakbay Pumalag sa laro nyo Di ka ba nagulat pare High na high Home court nyo ang binaboy ko Medyo fly na fly Pag sumabog to manahimik konti Kahit slight na slide Bumala tumagos di ba naman ang sign Nabigla ang lahat di akala nag-shine Di mo ba ito na gets na amin ang time Like matik na di oh, kailangan ng muna Boy ang dami ng shit ang dami ng anong nangyari Kasi daw di marunong mag-speak Puro daw English pa, hindi alam lingwahe Tangina puro engot par Ayaw ba nila na tulog sosyal Teka muna pare Chika lang muna par Tagalan din, tagalan din, tagalan din Batumbay na prayer tagalandan tagalandan tagalandan batambay na bay tagalandan tagalandan tagalandan batambay na bay tagalandan tagalandan tagalandan batambay na bay ang dami pa pala dapat sa putikan pero di pa nila to nakita Kala mo kasi yun na pero meron pa pala Mm-mm, Matagalan na katenga Wasakin mga tenga Gamit musika na kala mo gera Tinagos pa watera Balabang pa pala babala sa eksena Araw si you as a blue They can do it what we do Ginano na naman kasama crew Sabing animal to kala mo zoo Pre, sure to man na toes down Simple lang pero god mode daw Kita mo tagalilo lang pero pre Kinitil man na boss ang alam pero pa Na boy ang dami ng shit ang dami na tanong anyari Kasi daw di marunong mag-speak Puro daw English fam, di alam lingwahe na puro engot par Ayaw ba nila na tanong sosyal Kita muna pare കളമ്പൂര പാർ തകലന്തൻ തകലന്തൻ തകലന്തൻ പത്തൊമ്പൈന പൈ തകലന്തൻ തകലന്തൻ തകലന്തൻ പത്തൊമ്പൈന പൈ തകലന്തൻ തകലന്തൻ തകലന്തൻ പത്തൊമ്പൈന പൈ തകലന്തൻ തകലന്തൻ തകലന്തൻ